Večeras govorimo o islamskom vjerovanju, ispravnom islamskom vjerovanju, onako kako je to predstavio i prenio od naših ispravnih prethodnika, šehhul Islam ibn Taymije, i nastavljamo pričati o Allahu subhanahu wa ta'ala imenima. Prošli put smo govorili o sličnosti Allahovi subhanahu wa ta'ala imena sa imenima njegovih stvorenja, ali smo rekli i isključili da to u svakom slučaju ne može podrazumijevati da je Allah subhanahu wa ta'ala sličan svojim stvorenjima. Kaže šehhul Islam ibn Taymije u večerašnjem znači, predavanju govorimo o također ovoj temi, o zajedništvu između Allahu i subhanahu wa ta'ala imena i imena njegovih stvorenja i razlikama između Allahu i subhanahu wa ta'ala imena i imena njegovih stvorenja. Pa kaže šehhul Islam ibn Taymije da se ova razlika očituje na osnovu dva temelja koja su časna i koja su navedena kao primjeri, a kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلِلَّهِ الْأَثْمَا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى Allahu pripada najviši primjer. Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najviši primjer, najuzvešeniji primjer. Pa kaže, što se tiče ova dva temelja, prvi od tih temelja jeste ono što govore neki koji negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva ili djelomično negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala imena i svojstva. Kao na primjer da kažu da potvrđuju neka Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva, a da negiraju neka od njih. Pa ukoliko se obratimo čovjeku koji kaže da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoj život, život, to jeste da je živ, da ima svoju osobinu ili epitet hajata, kao što smo mi većinom kod nas u našem podjemlju učili da Allah subhanahu wa ta'ala ima ograničen broj svojstava, njih sedam po šarijskoj akidi ili onih 14 po akidi <coughs> maturidija, odnosno tačnije po akidi taftazanija. E, pa ukoliko je ta osoba koje se obraćamo takva da zastupa mišljenje da Allah subhanahu wa ta'ala ima ove osobine, njih sedam, kao što kažu šarije, da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoj hajat, to jeste da on živi, da on ima ilm, to jeste da je on znalac, da ima kudret, da je Allah subhanahu wa ta'ala moćan, da ima sema, da, to jeste da čuje, da ima besar, to jeste da vidi, e, da ima kelam, to jeste da priča, da ima i radet, odnosno da ima svoju volju, odnosno htjenje. Pa kažemo takome koji potvrdio ovih sedam svojstava, to je Ešarija, da on to smatra suštinom, odnosno to smatra stvarnom činjenicom, ali kada se spomenu druge Allahove subhanahu wa ta'ala osobine, onda se oni oko njih spore. Kao na primjer, spore se oko toga da Allah subhanahu wa ta'ala ima ljubav, to jeste da izražava ljubav prema svojim robovima. Da Allah subhanahu wa ta'ala ima zadovoljstvo. Da Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji se srdi. Da Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji prezire nekoga. Oni smatraju da je ovo izrečeno Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi. Znači, navodi se Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi da je on Allahu anhum wa an, da je Allah zadovoljan s njima. Ili navodi se Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi da on voli one koji su pravedni, na primjer. To je Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo pravednosti. Zatim, navodi se Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi da se on srdi. To je njegovo svojstvo sržbe zatim navodi se Allahu subhanahu wa ta'ala kinze da on nekoga prezire, to je Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo prezira. Ali oni to smatraju međazom, to jeste metaforom, odnosno prenesenim značenjem. I oni ova svojstva, mimo ovih sedam koji smo na početku spomenuli, mimo ovih sedam koje smo na početku spomenuli, oni to tumače i rade tom to jeste Allahu subhanahu wa ta'ala voljom i njegovim htjenjem. Neću, neće da kažu da je to Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav, da je to njegovo zadovoljstvo, nego kažu sve ovo što je spomenuto može se svrstati pod Allahu subhanahu wa ta'ala htjenje, odnosno njegov i radet. Ili to tumači nekim stvarima koji su stvorene kao što su blagodati ili kao što su kazne. Pa kažu ako se govori o Allahovi subhanahu wa ta'ala sržbi, to znači da se govori o Allahu i kazni. Zato što ne mogu da priznaju Allahovu sržbu, ali priznaju njegovu kaznu. Ako se govori, na primjer, o Allahovoj ljubavi, onda pod njom podrazumijevaju i tumače kao Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat. Ovakvom čovjeku koji ispovjeda svoje vjerovanje na ovaj način, negirajući neka Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva, a potvrđujući neka od njih, kažemo da nema razlike između onoga što je on sam negirao i onoga što je sam potvrdio. Zato što govor o određenim Allahom i subhanahu wa ta'ala svojstvima koje je potvrdio je isti kao i govor o Allahu i subhanahu wa ta'ala svojstvima koje je negirao. Ovo je znači isto značno. Pa ako kaže čovjek Eš'arija da je Allahu subhanahu wa ta'ala htjenje, njegovo iradet poput i radeta ili htjenja njegovih stvorenja, onda također to znači da je i njegova ljubav poput njegovih stvorenja, ljubav njegovih stvorenja, zadovoljstva njegovih stvorenja, sržbe njegovih stvorenja i tako dalje. A ovo se naziva temfilom. Ako ovako ovo prihvatimo, to se smatra onda temfilom, odnosno poisto većivanjem Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima. Međutim, ako kažemo, da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoj iradet, to jeste svoju volju i svoje htjenje koje njemu pristaje. Onda kažemo također da i ti kao čovjek, kao stvorenje imaš ljubav koja tebi pristaje i Allah subhanahu wa ta'ala ima ljubav koja njemu dolikuje, odnosno koja njemu pristaje. Te ljubavi nisu iste. Allah subhanahu wa ta'ala ima ljubav, znači koja nije slična ljubavi njegovih stvorenja, ona njemu dolikuje, ali se samo ovdje radi o zajedničkim imenima, ali se ne radi o zajedničkim svojstvima. Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje zadovoljstvo, ima svoju srđbu koji priliče i koji dolikuju njemu. Isto tako svoju ljubav, isto tako svoje htjenje i tako dalje, i tako dalje. Pa ako je Ešarija kaže ja potvrđujem ova Allahova svojstva svojim razumom zato što novonastala stvar kako oni to nazivaju el fi'alul hadith ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala moć to jeste kada nešto se stvori to ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala moć to jeste time potvrđuje Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo moći ala al irade pa kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto posebno odredi i posebno nešto spomene i izvoji, to ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala ima volju, ima znači htjenje da odabere nešto, a nešto da odbaci. Wal ihkamu dalla ala al-ilmi, savršeno stvaranja Allaha subhanahu wa ta'ala i savršenost ovoga svijeta ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala ima znanje. Pa kaže Šarija e, sve ove osobine Allah subhanahu wa ta'ala, svi ovi sifati Allah subhanahu wa ta'ala, svi ovi epiteti nalažu da Allah subhanahu wa ta'ala ima život, to jest da ima hayat. Znači kada ima ove prethodne stvari, kao što su kudret, kao što su iradet, kao što je ilm, onda to nalaže da Allah subhanahu wa ta'ala, neminovno nalaže da Allah subhanahu wa ta'ala ima život. A onaj ko živi, i do tom logikom, ne može bez sluha, ne može bez vida, ne može bez govora. Ne može bez sluha, ne može bez vida, ne može bez govora. I time su potvrdili ovih sedam svojstava. <clears throat> A to su kudret, znači Allah subhanahu wa ta'ala moć, njegov iradet, to jeste njegovo htjenje, potpuno htjenje i volja, zatim njegov ilm, njegovo znači znanje i ove tri osobine nalažu treću, četvrtu, a to je hayat, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala život. A onaj koji je živ, to nalaže još tri sljedeće osobine, nakon ovih četiri, to su da Allah subhanahu wa ta'ala čuje, da Allah subhanahu wa ta'ala vidi i da Allah subhanahu wa ta'ala govori. Zatim, šejhul islam im tajmi nakon ovakvog pitanja koje je postavljeno i koje je formulisano na ovakav način, daje nam dva odgovora. Pa kaže, kada se kaže da razum ukazuje na ove osobine Allaha subhanahu wa ta'ala koje ti spominješ kao ešarija, onda to ne znači da i taj razum, isti razum negira druga svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što nepostajanje određenog dokaza ne nalaže da ne postoji ono na što dokaz ukazuje. Zato što nepostojanje određenog dokaza ne nalaže i ne iziskuje da ne postoji ono na što sam dokaz ukazuje. Šta to znači? Da takav nema pravo da negira nešto bez dokaza. Nema pravo da negira nešto, to jeste Allaho subhanahu wa ta'ala svojstva, bez dokaza. Kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje svoje osobine u svojoj knjizi, odakle pravo čovjeku da odabere od tih svojstava samo sedam a da ostala odbaci. Ili da odabere 14 kao što je kod e, maturidija po taftazanijevom pravcu, da odabere samo ta svojstva, a da druga izdvoji, bez ikakoga dokaza. Zato što onaj koji negira određena svojstva, mora imati zato dokaz. Mora imati zato dokaz kao i onaj koji ih potvrđuje. Onaj koji potvrđuje sve Allahove subhanahu wa ta'ala svojstva ima uporište Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi. Ako hoćeš nešto da negiraš od Allahove subhanahu wa ta'ala svojstava, moraš također imati uporište u Allahovoj knjizi i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naš šarijet, draga braćo, ukazuje na ova svojstva koje ili koja ešarije negiraju. I nema onoga što bi oponiralo, odnosno što bi se protivilo, bilo da se radi o razumskom dokazu ili dokazu ispredaja. Znači nema dokaza koji može e, se protiviti ovome. Zato je obaveza da potvrdimo ono što je potvrdio dokaz koji je ispravan. Koji dokaz, znači dokaz Kur'ana i Sunneta kada dođu, mi potvrđujemo onako kako su došli. Zato što nema također onoga što može poništiti taj dokaz, odnosno umanjiti njegovu vrijednost ili ga derogirati, odnosno dokrajčiti. Zatim, šehhul Islam ibn Taymije navodi i drugi odgovor, pa u njemu kaže moguće je potvrditi Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva koje je stikao kao Ešarija negirao. Također i razumskim dokazom. Oni razumskim dokazom navodno negiraju Allahovo subhanahu wa ta'ala svojstva osim onih sedam. A kaže šehhul islam in tajmije, razumom je također moguće potvrditi i svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala koja si ti negirao. Naprimjer, da se kaže, Allah subhanahu wa ta'ala daje korist ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala prema njima čini dobročinstvo. A to ukazuje da je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv. To jeste da on ima svoju milost. Isto tako kao što ono posebno određivanje koje smo malo prije spomenuli ukazuje na Allahovu subhanahu wa ta'ala volju odnosno na njegov i radet. Allah subhanahu wa ta'ala daje posebnu počast onima koji su mu pokorni. A to ukazuje da ih Allah subhanahu wa ta'ala voli. Da tako, ovo je isto razumski dokaz. Čim potvrđujemo Allahu subhanahu wa ta'ala osobinu ili njegov sifat, njegov sifat ljubavi. Zatim, kada Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava nevjernike, to ukazuje da ih Allah subhanahu wa ta'ala mrzi. Ovo je sve potvrđeno svedočenjima, informacijama, povjerljivim koje su nama došle i koje smo mi vidjeli u ovom pojavnom svijetu, tako što Allah subhanahu wa ta'ala počasti i iskaze svoju počast prema svojim lijama, to jeste prema svojim štićenicima i Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava svoje neprijatelje. Allah subhanahu wa ta'ala znači ima plemenite ciljeve, svoje plemenita djela koje ukazuju na njegovu svakako mudrost koja je nedokučiva hikmetuhu el baliga. Allah subhanahu wa ta'ala ima nedokučivu svoju mudrost. Zato Kur'an nam pojašnjava u pogledu svojih stvorenja, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala svojom riječju, pod, e, pojašnjava nama pogledu svojih stvorenja kakve im je blagodati dao, kakve je mudrosti njima također dao. I također kada Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava to i kada sagledamo te mudrosti i blagodati koji su spomenute u Kur'anu, vidjet ćemo da se to daleko više spominje nego što se spominje, na primjer, da Allah subhanahu wa ta'ala ima htjenje, odnosno da ima volju. Pa znači Allah subhanahu wa ta'ala više u svojoj knjizi e, spominje na više mjesta da on izražava počast i da čuva svoje evlije. A to ukazuje, draga braćo, da samo ljubav. A na manjem broju mjesta spominja da ima svoju volju. Mi potvrđujemo jedno ili drugo, ali ako idemo razumskim dokazima, onakom metodom kakvom idu ješarije, onda je preče da potvrdimo da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoju ljubav zato što više spominje da iz, daje svoje blagodati onima koje je on stvorio i da njima daje svoju mudrost. Potom šejhul Islam e, Ibn Taymije kaže ukoliko je onaj kome se obraćamo onaj u, koji u potpunosti negira Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Koji u potpunosti negira Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Znači šarije negiraju djelimično. Maturidije negiraju djelimično ili većinu Allahu subhanahu wa ta'ala svojstava. A imaju oni koji u potpunosti negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva, znači njegove sifate, ali potvrđuju postojanje i priznaju postojanje Allahu subhanahu wa ta'ala imena, a to su Mu'tazile. Mu'tazile koji kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala živ, da on sve zna, da je on moćan. Ali negiraju da se Allahu subhanahu wa ta'ala dadne osobina života, znanja ili moći. Šta to znači? Oni će reći Allah subhanahu wa ta'ala je moćan i to uzimaju samo verbalno svojim jezikom samo svojim jezikom, ali će negirati to svojstvo. To jeste, samo će Allah subhanahu wa ta'ala tako imenovati, ali neće Allah subhanahu wa ta'ala opisati tim svojstvom. U smislu toga da kažu da je to osobina njegovog bića. Ukoliko dođemo od Tezila i tako nešto kaže, onda mu se odgovori da nema razlike između potvrde Allahu i subhanahu wa ta'ala imena i potvrde Allahu i subhanahu wa ta'ala svojstava. Pa kaže, ako mu tezila kaže da potvrđivanje Allahu subhanahu wa ta'ala života, njegovoga znanja, njegove moći, nalaže da se Allah subhanahu wa ta'ala poistovjeti. To jeste nalaže što je nešto prema njihovome aklu, prema njihovome razumu kontradiktorno i e, nerazumno. Ako to nalaže da se Allah subhanahu wa ta'ala usporedi da se potvrdi sličnost Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima ili da se kaže da Allah subhanahu wa ta'ala ima oblik ili da ima tijelo zato što kada pogledamo našu stvarnost, kada pogledamo našu realnost vidimo da svi oni koji imaju ove osobine kao što su govor, a to su ljudi, kao što je moć, kao što je znanje, svi oni koji imaju ove osobine u našem pojavnom svijetu, oni imaju tijelo. Što znači ako kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala ima govor, da ima moć, da ima znanje i tako dalje, onda kažemo o tezle, onda smo Allah subhanahu wa ta'ala potvrdili da on ima džism, to jeste da ima tijelo. Pa kaže šehhul islam in tajmije, fe in nefreo, zato što to ne možeš da nađeš osim u svome pojavnome svijetu kao tijelo, jeli? li? kao sam oblik, onda ti je dužnost i da negiraš ta imena. Da negiraš onda je Allah subhanahu wa ta'ala imena. Jer koja je korist od toga da čovjek negira Allah subhanahu wa ta'ala svojstva, a da e, potvrđuje Allah subhanahu wa ta'ala imena. Jer onaj koji potvrde Allah subhanahu wa ta'ala imena mora potvrditi i njegova svojstva i obrnuto. Zapravo, moraćeš negirati sve, i jedno i drugo. Jer ti u onome što vidiš oko sebe, u svom pojavnom svijetu nalaziš samo oblike i nalaziš samo tijela. I ružno li je ono što si ti uzo da uspoređuješ sa Allahom subhanahu wa ta'ala, to jeste ovaj pojavni svijet. Zatim drugi temelj do kojeg dolazimo večeras glasi da kada govorimo o Allahovim subhanahu wa ta'ala svojstvima, isto kao da govorimo o Allahom subhanahu wa ta'ala zato, odnosno njegovoj biti, njegovom biću. Allah subhanahu wa ta'ala je takav da njemu nije ništa slično, ni po njegovom biću, niti po njegovim svojstvima, niti po njegovim dijelima. Ništa Allahu subhanahu wa ta'ala nije slično. Pa kada Allah subhanahu wa ta'ala i pošto Allah subhanahu wa ta'ala ima znači svoje biće koje je realno, i koje ne liči ostalim bićima, niti ostalim bitima, onda i sam taj zat, njegovo biće, je opisano svojstvima, njegovim sifatima. Također koji su realni i koji su istiniti i koji nisu u sličnosti sa ostalim svojstvima, svojstvima ostalih njegovih stvorenja. Pa kada kaže neko, kaže šeho islam ibn Temije upa, kej festevale l-arš, kako se Allah uzvisio iznad arša? Problematično pitanje za neke, jeli? Njemu će se reći, reći ćemo onako kao što je rekao Rebija i kao što je rekao Malik i drugi, Er istiva u ma'lumun, wal kejfu međuholun, wal imanu bihi wajib, wasu'alu anil kefijeti bida'a. Uzdizanje je poznato. Znamo šta je to uzdizanje, uzvisivanje. Wal kayfu majhul. Kakvoća toga je nepoznata. Kako se Allah subhanahu wa taala uzvisio, to je nama nepoznato. Wal imanu bihi wajib. Vjerovanje u to je obaveza stroga. Wasu'alu anil kayfiyati bid'ah. A raspitivanje i traženje odgovora o kakvoći Allah subhanahu wa taala uzdizanja je bid'ah, odnosno novotarija. Zato što postavljanje i iniciranje, draga braćo, ovakvog pitanja je beskorisno. Zato što uzdizanje Allahu subhanahu wa ta'ala ne mogu da spoznaju ljudi i ne mogu da daju nikakav odgovor na ovo. Ne mogu nikakav odgovor da dadnu na ovo. Isto tako, ako neko upita kako se naš gospod... gospodar spušta na najniže nebo. Kao ovo dunjalučko nebo, motala. Znači kakva je njegova kakvoća? Pa će on reći sigurno ja ne znam kakva je njegova kakvoća, to jeste kako Allah subhanahu wa ta'ala izgleda, pa će se tom čovjeku onda reći mi ne znamo također kako izgleda i njegovo spuštanje jeste mi ne znamo njegovu kakvoću, kakvoću njegovog spuštanja. Zato što znanje o kakvoći Allahov subhanahu wa ta'ala svojstva iziskuje da se zna i također i kakvoća onoga kome je dat određeni opis, odnosno određeno svojstvo. To je Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, Ako hoćemo da znamo Allahu subhanahu wa ta'ala osobinu, moramo poznavati u suštini Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što su ove dvije stvari prateće, dolaze jedna za drugom, a to je, draga braćo, nemoguće. Wa ente la ta'alemu kejfijete zatihi. Ti, kao pojedinac, kao čovjek, kao obično stvorenje, ne poznaješ suštinu i kakvoću Allahove subhanahu wa ta'ala biti, odnosno njegovog bića. A ukoliko potvrđuješ da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoju suštinu. Da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoj zat, svoje biće. I da to biće Allah subhanahu wa ta'ala ima svojstva savršenstva kojima nije ništa slično. Da Allah subhanahu wa ta'ala ima svojstvo sluha, da ima svojstvo vid, vida, da ima svoj kelam govor, da ima svoje spuštanje, da ima uzdizanje. Kada to potvrđuješ u isto vrijeme i kada kažeš da Allah subhanahu wa ta'ala je opisan ovim svojstvima, ovim epitetima savršenstva i da Allahu subhanahu wa ta'ala nije ništa slično, da nije slično ni jedno od ovih svojstava koji smo spomenuli, niti sluh, niti vid, niti govor, niti spuštanje, niti uzdizanje, onda se tek u tom slučaju postupio ispravno, to jeste u tom slučaju imaš ispravno uvjerenje. Šehul Islam ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, je ovdje poveo jednu vrstu razgovora i također jednu vrstu polemike sa onima koji su negirali Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva. Sva Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva ili dio Allahu subhanahu wa ta'ala svojstava. Kao što se navodi, šehol Islam im Tejmije je njima začepio usta i prisilio ih, znači svojim dokazima, jačinom svojih dokaza, da priznaju istinu. Pa ako oni nisu htjeli da priznaju istinu, bilo i oni koji nisu htjeli da priznaju istinu nakon ovoga razgovora i nakon iznošenja ovakvih dokaza, onda su to bili oni koji se nazivali inađije, odnosno muanidin. Zato je obaveza muslimanu da vjeruje u ono, draga braćo, što je došlo u Allahove knjize i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u Allahove subhanahu wa ta'ala svojstva i njegova imena i da u to ne ubacuje svoje razumnite, svoja razmišljanja, koja su ograničena. Također svoje ograničeno shvatanje tako što tumači tekstove Kur'ana i izvodi te tekstove iz okvira ispravnih značenja. Nego, kažemo da je obaveza da se musliman pokori i da zastane na tim granicama koje su tačno zacrtane i to je put spasa, to je put istine i pravde prema Allahu subhanahu wa ta'ala, to je put na kojim ćemo se jedino spasiti od svake vrste zastranjivanja. Potvrda Allahu i subhanahu wa ta'ala svoj svojstava i njegovih imena ne nalaže i ne iziskuje da Allah subhanahu wa ta'ala bude proglašen sličnim nečemu od ovih stvorenja koje nas okružuju. Znači, ako kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje imena, pa kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je samija, koji sve čuje, i da je to Allah subhanahu wa ta'ala ime, i da je to njegovo svojstvo pri njegovome zatu, to jeste pri njegovome biću, to ne znači da Allah subhanahu wa ta'ala je sličan svojim stvorenjima ili da se može usporediti sa svojim stvorenjima, da se može poistovjeti sa svojim stvorenjima. Kao što to tvrde džehmije i kao što to tvrde motezele. Poznato je da su džehmije u potpunosti negirale i Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva i Allahova subhanahu wa ta'ala imena. I Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva i njegova imena. Mu'tezile su, kao što smo naveli, negirali Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva, ali su potvrdili njegova imena. Ešarije i Maturidije su potvrdili neka Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva, a neka su negirali. Potvrdili su Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva imena. Znači, džehmije, mu'tezire i svi oni koji su krenuli njihovim putem, putem negiranja Allahu subhanahu wa ta'ala imena i svojstava, sa jednim argumentom, argumentom svoje sumnje, a to je da je potrebno proglasiti Allaha subhanahu wa ta'ala čistim. To jeste ukazati kao što oni kažu stručno transcendentnost, ukazati na transcendentnost Boga to jeste da Allah subhanahu wa ta'ala nije sličan svojim stvorenjima. Međutim, ovo što oni tvrde nemoguće je realizirati i ostvariti osim ukoliko se u potpunosti negiraju sva Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva i njegova imena. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je nazvan određenim imenima, a isto tako i prošli put smo govorili i neka stvorenja su nazvana tim imenima, to jeste njima su data ta svojstva. Zato kažemo da je šejhul islam ibn Temije negirao ove tvrdnje i njima se usprotivio i pojasnio ih na najbolji način i rekao da ne nalaže potvrda Allahu i subhanahu wa ta'ala imena i svojstava da je Allah subhanahu wa ta'ala sličan svojim stvorenjima i šejhul islam ibn Temije nam to pokušava dočarati sa dva primjera. Prvi primjer, Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijestio o onome što postoji u džennetu. Od onoga što je stvorio od stvari i stvorenja, od različitih vrsta hrane, odjeće, zatim kuća, staništa, tako dalje i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijestio da postoji u džennetu mlijeko, da postoji med, da postoji vino, da postoji voda, da postoji meso, da postoji svila, zlato, srebro, voće, hurije, dvorci. Ali kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, Lejse fit dunja šejun mimma fil dženneti illa l'esma. Kaže, ono što je na dunjaluku nije isto kao ono što je u džennetu. Osim po imenima. Osim po imenima. Pa ukoliko te činjenice u kojima, u kojima je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio, znači da su samo ove stvari iste po svojim imenima. I da su ove stvari po svojim imenima prisutne na ome dunjaluku, ali po svojoj suštini nisu iste kao one na ahiretu, nemaju znači nikakve sličnosti, ne mogu se poistovjetiti, ne mogu se usporediti. Već među njih postoji velika razlika koju zna samo Allah subhanahu wa ta'ala, onda kažemo da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji se više razlikuje od svojih stvorenja nego što se stvorenja razlikuje od stvorenja. Znači kada Ibn Abbas, draga braćo, ponavljamo radijallahu anhu, kaže da blagodati koje su u džennetu su iste kao ove blagodati na Dunjaluku samo po svojim imenima i da nemaju nikakve sličnosti po svojoj suštini. Šta onda tek reći Allah subhanahu wa ta'ala wa lillahi Methelul e'ala, Allahu pripada najviši primjer, najbolji primjer. Znači da je Allah subhanahu wa ta'ala daleko preči, da se razlikuje od svojih stvorenja nego što je preče da se razlikuje stvorenje od stvorenja. Da se Allah subhanahu wa ta'ala razlikuje od svojih stvorenja, znači onako kao što smo mi opisali kao što je to opisala Allah subhanahu wa ta'ala knjiga, mada su imena Allah subhanahu wa ta'ala svojstava nekada ista. Allah subhanahu wa ta'ala svojstva, znači imena, su ista po samim tim nazivima, ali ne znači da je ista suština. Zato što je, draga braćo, stvorenje je bliže stvorenju. Jedno drugom bolje odgovara u smislu svoje sličnosti. Ali ni u ovom slučaju kojeg je naveo Ibn Abbas radijallahu anhuma nisu slični, samo je isto ime. Pa šta tek reći za gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala? Naši ispravni prijetodnici, naši imami, njihovi sljedbenici su vjerovali u ono o čemu je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio u pogledu sebe i u pogledu sudnjega dana i budućega svijeta. I oni su znali da između toga postoji razlika da postoji razlika između onoga što je na Dunjaluku i na Ahiretu i da postoji razlika između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih stvorenja i da je ta razlika također uveliko veća da nema nikakve sličnosti između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih stvorenja kaže šeho listanim tajmije skupine ehlul kelama racionalista, onih koji se bavili ilmul kelamom su potvrdili ono što je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio. To jeste potvrdili su ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio. Prihvatili su ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio u pogledu ahireta. Pogledu ahireta. A to je nagrada ili kazna. Ali su negirali mnoge predaje i informacije u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o sebi i o svojim svojstvima. To jeste, šeihul Islam ibn Taymih ovdje želi da kaže da su oni ovdje došli i zapali sami u kontradiktornost. Zato što je ovo jedna tematika i obavezno je vjerovati u sve ono o čemu je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio u pogledu nevidljivog svijeta, odnosno svijeta koji je nedokućiv za nas. Pa zato ako si potvrdio da Allah subhanahu wa ta'ala daje nagradu i kaznu na budućem svijetu, a negiraš ono čime se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, i to je za nas nevidljivi svijet, odnosno gaib, onda si zapao u oprečnost, odnosno kontradiktornost. Kako možeš jedno potvrđivati, a drugo negirati? Allah subhanahu wa ta'ala je takav da se njemu ne navode primjeri u kojima se navodi sličnost njega sa njegovim stvorenjima. Allah subhanahu wa ta'ala nema sebi sličnoga i Allah subhanahu wa ta'ala pripada uvijek najljepši i najbolji primjer, najuzvišeniji primjer. Nije dozvoljeno da se u jedan kontekst stave Allah subhanahu wa ta'ala njegova stvorenja i da se znači Allah subhanahu wa ta'ala uspoređuje sa svojim stvorenjima. Međutim, kada se radi o Allahu subhanahu wa ta'ala i navođenju primjera, Allah subhanahu wa ta'ala se navodi najviši i najuzvišeniji primjer. Pa kažemo, sve ono čime se opiše stvorenje, znači svi oni epiteti koji se daju stvorenju u vidu njegovog, na primjer, savršenstva i potpunosti, Allah subhanahu wa ta'ala ta, ta te osobine, ti epiteti prioritetno više pripadaju. Prioritetno više pripadaju. Znači, koliko se stvorenje opiše nekim savršenstvom, Allah subhanahu wa ta'ala je preči, preči tome opisu. A sve ono što negiramo za Allaha subhanahu wa ta'ala u smislu manjkavosti, Allah subhanahu wa ta'ala je preči da mu se to negira. Znači, kada se radi o stvorenjima, sve ono što im se negira, znači kao manjkavost, Allah subhanahu wa ta'ala je preči da mu se to ne pripisuje i da se za njega negiraju te manjkavosti. Pa ukoliko negiramo da je određeno stvorenje slično određeno stvorenju, pa kažemo da su oni samo isti po imenima, da su oni samo isti po imenima, ali nisu po svojoj suštini. Allah subhanahu wa ta'ala je preći i prioritetnije je za njega da se izrazi njegova čistota. To jeste da negiramo da Allah subhanahu wa ta'ala sliči jednom od svojih stvorenja. Iako, kao što smo prije govorili, može da dođe do podudarnosti u imenima. Ali to ne znači da postoji podudarnost, draga braćo, u suštini. I drugi primjer, to je primjer duše. Mi znamo da duše koje su u nama, kaže šehhul Islam ibn Taymije, da te duše imaju svoje epitete, da imaju svoje osobine. Bilo se radi o pozitivnim osobinama, bilo se radi o negativnim osobinama. Pa šarijetski dokazi i tekstovi nas obavještavaju, na primjer da se duša uspinje, da se spušta, da prelazi sa neba na nebo. Da duša izlazi iz tijela, da polako izlazi iz tijela kao što se dlaka izvadi iz tijesta. A zatim spominje šehol islam detaljnije kako se ljudi razlikuju po suštini svojih duša. Da bi na kraju rekao, ovim se želi reći, ukoliko je duša živa, ukoliko je prisutna, ukoliko zna, ukoliko ima moć, ukoliko ona čuje, ukoliko vidi, ukoliko se penje, koliko se spušta, ukoliko ide, ukoliko dolazi i slično tome, a sve su ovo osobine koje su pripisane, epiteti koji su pripisani samo i duši, onda kažemo i potvrđujemo da sam razum, da sam mozak ljudski ne može da kaže i da potvrdi kako izgleda to. To jeste, ne može da potvrdi kakvoću, ne može da potvrdi kakvoću ovih stvari ili ovih osobina. Ne može da potvrdi, na primjer, da ta duša sluša, da je moćna, da zna, da se penje, da se spušta. Ne zna kakvoću toga. Ne zna na koji način se to odvija. Ne može to da detaljno precizira. Zato što ljudi, stvorenja, nisu to vidjeli u svome pojavnom svijetu. Jer, kaže, određena stvar se može spoznati samo ukoliko bude viđena ili ukoliko bude viđeno nešto njoj slično. Ukoliko bude određena stvar viđena u pojavnom svijetu ili nešto slično. Međutim, niti je viđena duša, niti kako se penje, niti smo vidjeli slično nešto tome. Pa kako ćemo onda reći da negiramo osobine ove duši. Dužnost je da potvrdimo da ova duša ima te osobine uspinjanja, gledanja, slušanja, odlaska, dolaska i tako dalje. Ali ne znamo suštinu toga. Znači, ukoliko duša ima ove osobine, draga braćo, i tim osobinama nije ništa slično od onoga što vidimo u pojavnom svijetu kod ostalih stvorenja, Allah subhanahu wa ta'ala je preči i njemu je prioritetnije izraziti da ne sliči svojim stvorenjima, da je različito svojih stvorenja, iako imate osobine i imena koje zaslužuje da mu se daju i ta, te osobine koji, koja zasluži, koje zaslužuje da mu se također pripišu. Oni koji imaju razum nisu moćni, Oni su uveliko nemoćni da Allah subhanahu wa ta'ala opišu, da ga ograniče, da Allah subhanahu wa ta'ala dadnu određenu kakvoću. Oni su to nemoćni i daleko su više nemoćni to da učine nego da opišu, da preciziraju kakva je to duša, odnosno da duše daju kakvoću. Ali ne mogu ni duši da daju njenu kakvoću i da opišu tačno, znači, kako izgleda njeno uspinjanje, njeno spuštanje, njeno znanje i tako dalje. Pa ukoliko potvrdimo za čovjeka koji negira osobine duše, da je on negator i da obesnažuje tekstove Allahu subhanahu wa ta'ala vjere i knjige, a onoga koji uspoređuje dušu sa onim što vidimo u našem pojavnom svijetu, kada ga opišemo kao džahila, kao onoga koji uspoređuje ono što se ne može usporediti, onda Allah subhanahu wa ta'ala je, draga braćo, preći i prioritetniji je da se onaj koji negira njegova svojstva nazove negatorom i onim koji obesnaži Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva i njegova imena. Sa smo završili, inša Allahu ta'ala, sa ovom tematikom, a sljedeći put ćemo pojasniti posebne postavke na kojima se gradi pravac selefa, odnosno ispravnih prethodnika u pogledu njihovog odnosa prema Allahovim imenima i njegovim svojstvima. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين